joints parang ah, mafia. sariwang mafia. damit parang pumasok na freshman. Tauhan mo walang kwenta, lahat ay yes man. Ako ay chillin, kita mo wala kong gun. Nakatambay sa hood na di mo kayang lapagan. Minsan namimigay parang Santa Claus pare. Hindi hari pero isa akong boss pare. Naghihintay lang aking runner ay runnin. Para maging ako dami mungunguyain kanin. Ibang rappers na hindi na paaban Aming studio ay hindi na babakante Sobrang sick ng aking rap, kailangan feel health Kasama tropa, nagsha-shopping lang sa Greenbelt Daming binili, cash aking ibibigay Tago ang pera, walang laman aking BPI ang kita, this is what you want Two joints, parang mafia, ratatat every month Kailangan ko lang ang sarili ko Ang kalaban ko ay sarili ko Sa salamin kaharap ang sarili ko Nagiging pera pag nag-rap ang sarili ko Minsan nawawala na sa sarili ko Boss ako binabayaran ko sarili ko Ang tumulong lang sa akin ay sarili ko Sa mga kitahati kami ng sarili ko Laging puyat ginagawa ang aking empire Alas tres ng umaga parang vampire Ginaya ng iba pero surrender Naiwan na naman sila pag ito'y na-render Kasama talaga yun sa aking agenda Sugatan sila kailangan na ng benda Kung ikaw ay peke wag ka nang umasa Tandaan mikasa, hindi mo kasa Ganda ng chick ko kahit walang beautician Mapapasabi ka ng koy ba't di buntis yan Noon parang tangang nag-show sa Makati app Pero tapos nun mga rapper sa Tisa Half Buhay parang CNA Nanatiling konti lang ang pangkat Nasaan ka ako ay laging nasa air pops Walang katulad kasi ako ay rare pops Kailangan ko lang ang sarili ko Ang kalaban ko lang din ay sarili ko Sa salamin kaharap ang sarili ko Nagiging pera pag nag ang sarili ko Minsan nawawala na sa sarili ko Boss ako binabayaran ko sarili ko Ang tumulong lang sa akin ay sarili ko Sa mga kita hati kami ng sarili ko